ir buvo man duotas nendrinis mastas, panašus į lasdą ir buvo liepta. Kelkis ir išmatuok Dievo šventyklą, aukurą ir tuos, kurie tenai meldžiasi. O šventyklos išorinį kiemą praleisk, nematuok jo, nes jis skirtas pagonims. Jie tryps šventą į miestą 42 mėnesius. Aš duosiu galę savo dviem liudytojams kad jie maišais apsivilkę pranašautų 1260 dienų. Jie yra du alyvmedžiai ir du žibintuvai stovintys visos žemės viešpaties akivaizdoje. Jei kas panorės juos kriausti, iš jų burnos išsiverš ugnis ir prarys jų priešininkus. Jei kas norės jiems kenkti, tas irgi taip žus. Juodu turi galę užrakinti dangų, kad jų pranašavimo dienomis nelytų lietus. Turi galę vandenis paversti krauju ir ištikti žemę bet kokią negandą, kada panorės. Kai jie baigs liudyti, žvėris išlindęs iš bedugnės, kovos su jais, nugalės ir nužudys juos. Jų lavonai gulės aikštėje didžiojo miesto, kuris dvasinė prasme vadinamas Sodoma ir Egiptu, kur ir jų viešpats buvo nukryžiuotas. Tuomet įvairių tautų, genčių, kalbų ir giminių žmonės galės žiūrėti jų lavonus pusketvirtos dienos ir nebus leista jų lavonų palaidoti kape. Žemės gyventojai džiūgaus ir linksmensis dėl jų žuvimo, jie siuntinės vieni kitiems dovanas – nes tuodu pranašai vargino žemės gyventojus. O po pusketvirtos dienos gyvybės dvasia nuo Dievo įžengė į juodu. Jie pašoko ant kojų ir didžiulė baimė pagavo tuos, kurie į juos žiūrėjo. Tada jie išgirdo galingą balsą iš dangaus, kuris jiems šaukė, uženkite šiandien ir jiedu užžengė į dangų debesyje, o jų priešai žiūrėjo į juodu. Ta pačią valandą kilo baisus žemės drebėjimas ir dešimta dalis miesto sugriuvo. Nuo žemės drebėjimo žuvo septyni tūkstančiai žmonių, o kiti baimės pagauti ėmė garbinti dangaus dievą. Antroji neganda praėjo. Štai greit artinasi trečioji neganda. Sutrimitavo septintasis angelas. Danguje pasigirdo galingi balsai, kurie skelbė. Pasaulio karalystė tapo mūsų viešpaties ir jo mesijo karalyste, ir jis karaliaus per amžių amžius. O 24 vyresnieji, sėdintys savo sostuose Dievo akivaizdoje, parpuolė veidais žemėn ir ėmė šlovinti Dievą šaukdami. Dėkojame tau viešpatie visagali Dieve, kuris esi ir kuris buvai, kad pasijėmei savo didžiąją galybę ir ėmėjai viešpatauti. Tautos iširdo, tačiau atėjo tavo rūstybės laikas, metas teisti mirusius ir atsilyginti savo tarnams, pranašams ir šventiesiems, ir visiems bijantiems tavojo vardo, mažiems ir dideliems. Ir metas sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę. Ir atsidarė danguje Dievo šventikla, ir pasirodė šventikloje jo sandoros skryne. Ir sušvitravo žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai, kilo žemės drebėjimas ir pabiro baisi kruša.